soos jy vir jouself omgee. Jylle was immers in Egypte, maar ook self buitenlanders. Ek is die Heere jylle God. Moe als jylle iets moet afmeet of dit op een skaal weeg of die inhoud daarvan moet bepaal nie. Die skaal wat jy gebruik, die gewichte wat jy daarop zet in die houwer waarin jy iets afmeet, moet correct wees. Omdat ik, die Heere jylle God, jylle uit Egypte bevry het, moet jylle my reels en voorskrifte volg en volgens hulle optreden. Ek is die Heere,